Agur entzuleak, aktualitateko gai berri batek aintzineko gaia fite estaltzen duen honetan, Basko eguneko ustaritzeko aberri egunerat behiz etorri nahi nuke. Egun horrek bagira prozesuaren bukaera markatzen zuen. Bagira bi urteko ibilbide aberatsarekin iparaldeko abertzale mugimenduaren jardunaldia antolatzea zuen sede iraganaz johatuz, azken irorogei urteak horretaraziz, taraziz, abertzaletasuna eguneratzea eta oinahiak aja identifikatzea kausitu du. Hainbat eskualdeko bilkuraen bitartez, solasaldi eta trukaketaren medioz, eta bereziki mila bosteun parte hartzaile ukandituen inkestaren bidez, gaur egungo abertzaldean interesak, ahangurak eta aurrera pausu sedeak agertu dira. Hala nola, sei tematika nagusik gehien atxikimendu bildu dituzte, eta ondoko amar urte hauetan aintzinamenduak lortzeko barnatuak izan dira. Hauek dira instituzioa, euskara, etxe klima eta bioinistasuna, sozial borrokak, laborantza egikoi eta lujaren defentsa. Feminismoa eta gazteria gai transbertsalak ere landuak izan dira. Lan hau, lan parte hartzailea, kolektiboa, aharroa, ahal ekonomiko gutiekin egina, mugimendu gutik daukate hori lortzeko gaitasuna. Emaitza, irorogoita amar horriko liburuska baten forman agertua izan da abehi gunean liburuska irakorte erretxa, abertzale mugimenduaren eguneratzea, ondoko amarkadetako bojoka hildoak, herri unen geroaz asolatua den edonork eskuratu behar duen gida da bideohia liburuska. Mana ezazue beraz, eros ezazue, hartu, presta, hedatu, irakurri eta gure ganatu behar dugun teksto bat dugu hau, elgarrekin ondoko urratxak emaiteko.